Awit, Kabanata 86 Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo, Yahweh, ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Pagkat tapat sa iyo, buhay ko'y ingatan, lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Ikaw ang aking Diyos. Ako'y kahapagan. Sa buong maghapoy, siyang tinatawagan. Panginoon, lingkod mo'y dulutan ng galak, pagkat sa iyo, kaluluway tumatawag. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, Yahweh, ang aking dalangin. Tulungan mo na po, ako'y iyong tinggin. Tumaraing ako kapag mayroong bagabag, iyong tinutugon ang aking pagtawag. Sa sinumang Diyos, wala kang kawangis. Sa iyong gawa'i, walang makaparis. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo't magpipigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong pangalan. Pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila na anumang gawin ay kahanga-hanga. Ang kalooban mo'y ituro sa akin at tapat ang puso ko na ito'y susundin. Turuang maglingkod ng buong taimtim o Panginoong Diyos, buong puso'y laan, pupurihin kita magpakailanman at ihahayag ko iyong kadakilaan. O pagkadakila, pag-ibig mong wagas, dahil sa pag-ibig, ako'y iniligtas, di hinayaang masadlak sa daigdig ng mga patay mayroong mga taong ayaw kang kilanlin, taong mararahas na ang adhikain ay labanan akot, ang buhay ay kitlin. Ngunit ikaw, Panginoon, tunay na mabait, wagas ang pag-ibig, di madaling magalit, lubhang mahabagit, banayad magalit. Pansinin mo ako, iyong kahabagan. Iligtas mo ako't bigyang kalakasan, pagkat ako'y lingkod mo rin, tulad ng aking nanay. Pagtulong sa aki, iyong patunayan upang mapahiya ang aking kaaway kung makita nilang mayroong katibayan na ako'y inaliw mo at tinulungan.